sējot ticības sēklas. Ja kaut kas ir īsts, jūs to sajutīsiet savas sirds dzīvēs, lai arī dažreiz tam var būt vajadzīgs laiks. Kad sēkla ir iesēta, vajadzīgi vairāki mēneši, lai tā uzdīktu. Pa gadu tā izaugs par stādu un visbeidzot kļūs par milzu banjankoku. Izrādot interesi par garīgo dzīvi, jūs iesējat sēklu – un varat nemanīt tūlītējus rezultātus. Jūs noteikti sajutīsiet gaismu un mieru, taču sākumā jums tam ir jānotic. Fiziskajā augumā ir daudzi orgāni, sirds, plaušas un citi. To jums saka ārsti un citi cilvēki. Jūs tam ticat, lai arī nespējat ieraudzīt šos orgānus. Jūs zināt, ka tie tur ir. Līdzīgi arī iekšējā pasaulē – Ja tūdaļ pat kaut ko nespējam ieraudzīt, nevaram apgalvot, ka tā nav. Iekšējā dzīvē ir daudz lietu, kuras pat laban varam neapzināties, taču ja no visas sirds lūksimies un meditēsim un vairosim ticību tam, ko esam dzirdējuši no garīgiem meklētājiem un skolotājiem, tad galu galā apjautīsim, ka viņiem ir pilnīga taisnība. Ir jāsāk ar ticību – sirsnīgu, patiesu, tīru. Tāda ticība neaizvedīs maldu ceļos. Jūs lasāt garīgu grāmatu, šī grāmata ietver gaismu. To lasot, iespējams jūs uzreiz nesajutīsiet gaismu, bet nelieciet grāmatu malā. Jūs mazliet ticat grāmatas vēstījumam. Jūs meditējat uz vārdiem un idejām, ko izlasījāt, un gūstat gaismu. Grāmatā ir apslēpta realitāte. Ja ticat šai slēptajai realitātei, tad lasot grāmatu, ar laiku jūs gūsiet apskaidrību. Taču, lai varētu nonākt līdz grāmatas būtībai, tā ir jālasa. Tieši tāpat, pirms sajūtat savu dievišķību, ir jālūdzas un jāmeditē. Nenoskumstiet un neuztraucieties, ja šobrīd to sajust jums neizdodas – Lūdzieties un meditējiet no visas sirds, un jūsu ticības dēļ kādu dienu jūs patiesā dievišķība izpaudīsies. Nepadodieties, ja uzsākot garīgo dzīvi, jums nav augstu pārdzīvojumu vai atklāsmju. Ja šobrīd jūs nejūtat savas sirds dzīvēs neko dievišķu, apgaismojošu un pilnīgu, nekas. Lai gūtu brīvu pieeju iekšējai pasaulei, ir vajadzīgs laiks – taču tiklīdz to panāksiet, jūs ieraudzīsiet, ka iekšējā pasaule ir gaismas un sajūsmas pilna. Tu raudi, jo tava prāta šaubas tik neizmērojams kā okeāns. Kādēļ nesmaidi un nedejo zinot, ka tavas sirds ticība skaidra kā rītausmas roze –